Book 2 Ექვსი Ექვსი კითხვა და წერა კითხვა და წერა ვკითხულობ ვკითხულობ მე ასოს ვკითხულობ მე ასოს ვკითხულობ მე სიტყვას ვკითხულობ მე სიტყვას ვკითხულობ ვკითხულობ. მე წინადადებას ვკითხულობ. მე წინადადებას ვკითხულობ. მე წერილს ვკითხულობ. მე წერილს ვკითხულობ. მე ციგნს ვკითხულობ. მე ციგნს ვკითხულობ. ვკითხულობ. ვკითხულობ. შენ კითხულობ. შენ კითხულობ ის კითხულობს ის კითხულობს ვწერ ვწერ მე ასოს ვწერ მე ასოს ვწერ მე სიტყვას ვწერ მე სიტყვას ვწერ მე წინადადებას ვწერ მე წინადადებას ვწერ მე წერილს ვწერ მე წერილს ვწერ მე წიგნს ვწერ მე წიგნს ვწერ ვწერ ვწერ შენ წერ შენ წერ ის წერს ის წერს